E aí, DJ Miau? Manda pra elas, cachorro! Começou, vai, vai! Hey! Ah. na pica ah. e ah. fica novinha vem pra cá que o Didi, o Didi, o Didi, o Didi, o DJ Miau vai mandar oito sentou que amor as bolas tu sentou que amor minhas bolas é o DJ Miau que tá mandando pra você tô mandando papo reto vou mandando bem assim por minha tua agachar imagina só pra mim pode vir pode vir, pode, pode deixar a bandida ah. passar. Pega ah. no cabelo dela, se tu ah. notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia. Se na conversa ela se empolgar, leva pro B que já era. Seja bem-vindo ao vibe funk de favela da maconha assim, ó. DJ, Mi, DJ Mial convidou ela pra treta pro beco de rua pra rolar funguço. Ela falou que quer é fuder com três, olha só, mas que absurdo. Ela falou que quer é fuder com três, olha só, mas que absurdo. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na Ford no escuro. Vamos novinha, você tá demais e no baile sarrar no pau de todo mundo. Você tá querendo, então vem cá, que eu já tô preparado, tô todo galudo. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na fode no escuro. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na fode no escuro. Fode no escuro. Fode no escuro. Tu senta na pica e fica novinha, vem pra cá que o Didi DJ, o DJ, o DJ, ah. DJ ah. Mia vai ah. mandar. Oi, tu sentou, que cor, amor, as bolas. Tu sentou, que cor, amor, minhas bolas. É o DJ Miau que tá mandando pra você. Tô mandando papo reto, vou mandando bem assim. Por minha tua agachar, imagina só pra mim. Pode vir, pode, pode deixar a bandida ah. passar. Ah. Pega no cabelo dela. Se tu ah. notar que ela não reclamar, chama pra trocar ideia. Se na conversa ela se empolgar, leva pro B que já era. Seja bem-vindo ao baile funk de favela. Pina Marcone assim, ó. DJ Minha, DJ Minha, convidou ela pra treta pro beco de rua pra rolar funduço. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Ela falou que quer fuder com três, olha só, mas que absurdo. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lambe na Ford no escuro. Vamos novinha, você tá demais e no baile sarrar no pau de todo mundo. Você tá querendo, então vem cá, que eu já tô preparado, tô todo galudo. Vou te levar lá pro beco no beco, tu chupa tu lame na Ford no escuro. Vou te levar lá pro beco, no beco tu chupa e tu lame na Ford no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro. Pode no escuro.